Після такого переходу кожен поспішає на борт корабля цілком справедливо. Тоді не зволікайте і кажіть. Другий вихід вимагати в капітана гелікоптер. Ото, що в трюмах? У розмову втрутився Булат, який досі мовчки стежив за змаганням. Найприйнятніший другий варіант лише з маленькою поправкою. На шельфовому льодовику може сісти і літачок. Отой біло-зелений оттер, що вчора прилітав. Усі в наметі замовкли, вражені простотою його слів. Нікому й на думку не спало про літак, хоч матрос назвав це другим варіантом пропозиції начальника. Браво, сер! великодушно повернув чужі лаври начальник. За наметом шаленів стік, нічний південний вітер, який мав шарпати брезентом цілу ніч. Коли розходилися, філмарш запропонував Лишайтесь ночувати з нами, сер. Булат матрос відмовився. На мене там чекають товариші. Коли місіс не заперечуватиме. Я лишуся. Навіть у слабкому світлі кишенькового ліхтарика було видно, як люто спалахнули вогники в очах жака Антуана Мерсьє. Мені сьогодні випало місце в передпокої, а там страшенно дме. Кет Уілсон тільки байдуже хмикнула, і жак Антуан пішов по свій спальний мішок. Ви страшенний задир, сказав йому Булат. Вам у нашому наметі позаздрив би сам негус. Жак Антуан відповів з удаваним розпачем. Але ж негуса більше нема. Булатові раптом теж стало весело, без видимих причин. Він розувся, поклав унти під голову в мішку, тоді подумав і скинув кліматичну куртку. І ще довго дрижав, поки нарешті зігрівся добре виморожене хутро було зовсім сухе. Тепер поряд з Булатом лежав бельгієць, кореспондент брюссельського молодіжного журналу Раймон Олександр. Він застебнув розпірку над головою, тоді скинув куртку і дістав помацки записничок. І коли нарешті зігрівся, увімкнув ліхтарик. Електричне світло заламувалось у хутрі і кришилося тисячами іскрин. Було тісно і затишно. Раймон розгорнув записник на чистій сторінці і поставив у верхньому правому ріжку 4 березня. Поболює голова. Певно, при падінні дістав струс мозку. А тріщина ж така ганебно вузька. Телепень я та й годі. Ну та дарма хоч буде про що писати і згадувати. Хай собі насміхається той дурник Же Амерсьє. Цікаво побачити, що напише він, повернувшись до Парижа. Чи згадає цей день? Розділ п'ятий. А ви дипломат. Чому вчора так підспівували начальникові? сказав уранці Жак Антуан. Він уповз до їхнього намету, коли ніхто ще не наважувався вилазити з мішків. Я нікому не підспівував, озвався в дірочки Булат. Від дихання круг отвору наросла пухка паморозь. А ви ще живі? На дворі справжнє пекло. Коли б на цьому материку у цій клятій Антарктиді жили люди вони й пекло б уявляли як установку для супернизьких температур. Скільки на градуснику? На градуснику 32, тільки мені не віриться. Щонайменше 60. Вилазьте з мішка і пересвідчитесь. Клуб 30-річних та Раймон і досі не подавали ознак життя. Булат витяг з під голови чоботи і заходився вживатися просто в мішку. Але всі спроби вдягти й куртку, не вилазячи, зводились на марне. Врешті він наважився. Намет од вітру аж тріщав.